Coonops cae Tauros. Coonops epistas cerati Tauru, cae polun CHRONON epicathisas, epe idee appallattes emelen, ep un tu Tauru, ei eede buule auton apelzein. Hode hupotu coon eipen, alute hote elces egnon, ute ean apelteis gnoso mai. Tuto et toe logoe chresaito anetis pros andra adunaton, hos ute paron, ute apon epiblabes e o felimos esti.